Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Uđemo u temu, da u temu Ezana i Kameta. Babel Ezanu ili Kame. Poglavlje o Ezanu i Kametu. Obično bilo praksa, sad mi govorimo da šta znači Ezan, šta znači i Kamet. O Ezanu minila i Rasuli. Ezan znači i Alan, Obavijest obavijest. A u, u šarijaskom terminologiji, znači definicija je zana alanu ili i i'lamu biduhuli vakti salatil mefruda bil fazil mehsusa. Znači obavijest o nastupanju propisanog namaza sa određenim riječima, specifičnim riječima. Znači to znači ezan. A i kame, s druge strane, definicija i kameta, da je to obavijest o počinjanju klanjanja namaza da je, znači, da je nastupa vrijeme početka klanjanja ulaska u namaz. To je razgled među ezane kamete. Zato se ezan uči uh, vani, da, da se ljudi obavijeste oko mešćida džamije, da je nastupila namasko vrijeme, a i kame se uči unutar džamije, unutar mešćida, uči da se obavijesti oni koji su već digli džamiju da, da treba pristupiti ustat, da se posafaju i da klanjaju, počnu klanjati namaz. <clears throat> Ezan je specifičan i kamet po tome što se u ezanu, u riječima ezana, riječima ezana i kameta ovaj, su sadržani riječi koje imaju akidetsku težinu. Koju akidetsku težinu? Pa Allahu Ekber, da Allah šanu najveći. To su akideske stvari, potvrđivanje znači, jednog velikog Allahovog, znači jednog, jedne velike eh, svojstva Allaha Đelešanu, njegove veličine. Uh, A ovdje je zanimljivo pitanje, ne znam da sam imao priliku sa ovom pričama, ovaj, šta znači to Allahu Ekber? Allah je najveći. Ko bi mogo odlazi govoriti? Šta znači Allah je najveći? Bukvalno najveći, znači. Biće mi najveći. Allah je najveći i od Arša, i od Svemira, sedam nebesa, Allah je veći od toga, jel to znači? I to je da je najpreći da se, da se njemu djelo uputi. najveći u smislu kao preneseno znači. Ja od... Znači najveći i u bukvalno značenju doslovno i najveći u preneseno znači. Je li to? Ja. Je li tačno tako? Je li? šta se vi razumijete? Šta znači Allah? Kad... Vi znate ko tekbira? Tekbira se u džihadu, u bitkama, kad se iznenadiš prijatno i tako dalje, kad hoćeš otirat šeitana, sve to lipo. Ali šta znači Allah? Kad... Mislim, znamo ništa znači doslovno. Allah je najveći. Al, šta, šta, šta to znači? Allah je najveći svojim bićem, svojim izgledom najveći. Ili je najveći u prenesenom značenju svim mogućem razumijevanju što, što priliče nečem da bude neko najveći. Ima tumačenje jednom kad čovjek je to ne znam, zašto. Sve što te, imaš prije toga što te zaokupila, što, što se dešava oko tebe, to ti to To, ali čeka, to onda ispada Allah je najpreči po tom. Allah, treba, Allah je najpreči. znači ostaje sve dunjalik, to preči Allah. Najveći od tvojih problema, veći od tvojih problema, veći od svega što se okuplja, Znači, je zanom da čovjek... Pa znači, to je preneseno znači. To je preneseno znači. Ja sam slušao jedan dres dan, ti se čak stvari govori, jedan, jedan, jedan šir govori kao... Skrate nam. Govori kao, kad čuje iz polosu, čovjek bilo šta da radi. Da, da je svjesan toga da ovaj žena već od svega toga. U redu, ali to, to nas vodi da je to preneseno znači. Jel' tako? Jeste, ja sam ja. Ali mene zanima bukvalno, ima li bukvalno značenje? Da se kaže, Allah je najveći da je svojim bićem najveći. Je li ima neko da o tome pisu? Je li vam poznat? Ikad li čital to igdje? Zuka je odgovorio. Šta je rekao? Pa rekao... Ne možeš ti biti advokat njegov. Šta se rekao? Zuka je najveći po svemu i tako... I pa- jedno i drugo, znači. Pa dobro, nisam nešto novo došao, pa i mi o tome pa, pričamo. Haule honudendinu, i mi oko toga pričamo. Apsolutno, neko. <laughs> Apsolutno, ili, ili onaj, općenito, ili sve, s, sve općenito, sve blagodarijeći. Šta ima pored toga? Pa možda neko nadođe nešto treće neko značenje. Dobar večer, da ne, ne, ne lutamo. Volio bi da neko od vas to malo istraži. Pa ste, ovako traži znanje, najljepše je ovako traži znanje. Znači, nešto se pokreni pričamo, ima neka tema, treba o njoj govoriti i reći nešto. Pa kažemo, hajde nek se neko zaduži, nek nam to malo provjeri. Znaš. Imao smo jednom primjer, tako ovaj, jedan brat da ga ode. Ovdje ne ispane da ga, ne, da ga falimo, pa smo rekli, hajdemo na ono zna, značenje, ovaj, šta, ko čega smo ono bili sporili, sjećali smo se li, ha? Ovaj. E, dugi vratova. E, oni koji će je zane, bit će dugi vratova suđe. Kako je tu, ćemo biti dugi vratovi, ovaj, znači, to kod nas, kad neko dugo vrata, to nije baš toliko poživljeno, je tako? Ovaj, osim što je kodara, pa ovaj, e, e, opis lijepe žene je da je dugog vrata. Ja. Ovaj, pa tako i, i ovaj, čovjek istraži, nađe, sad dobro, ovdje se vraća problem, to moraš znati arapski jezik, je tako? Al ne moraš znaći da neke stvari biti na bosanskom jeziku napisane. Ali je uglavnom zanimljivo, ovaj, ovaj, zanimljivo je meselo, zato ako ste ikad razmišljali o tome, ovaj, to svojstvo Allah, da Allah ono najveći, kako se misli najveći, da se misli i u oba smisla ili u jednom smislu prenesenom, al ne bukvalno i tako dalje. Da ne, ne, ne na cilu da pravim filozofiju, nego zaista da kažem, da, da, kad te neko pita, Zamislite dođe neko ko nije musliman kaže dobro Allah, Allah je najveći, šta, šta najveći, kako misliš najveći? Kako misliš, sa ti njem trebaš objasniti. Nešto se ti reći? Za Ezanu učenjaci rekli, znači što, su, što je odabrano Allah je prilikom Ezana, to je da je, kada se Ezan učio na Allah da je Allah veći od svega toga čime si okupiran. Pa to je slično što on rekao, to je za namaz, znači sad ispadi i za Ezan i za namaz, U tom kontekstu. A, a šta je, a, dobro, kakav ima smisla u toku borbe džihada tekbirat i reći Allahu Ekber? Znači preći ostaje pušku i tekbira, jel? Pa već je ne, već je neprijatelj. Pa dobro, šta nema tu? Allah je najveći, pa ja da mi dovedi to u kontekstu to, toku džihada. Ili nešto te lijepo, prijatno i zanadlo, ti kaže Allahu ekber. Šta sad imaš to u vezi Allahu ekber? Nešto, mi kažemo Allah, evo, vi koliko je braće došla pred Allah, Allahu ekber, vid braće. E, zuka to, ja sam čak priznal da se bojim toga, ovo, kad Allah ekber kaže. Pa to je došlo kad se, kad se peški. <laughs> E, ovo je sad dodat, znači, zbog boje, zbog toga što se oni boji. Što će on boja toga, ako ne vjeruje? On ne vjeruje uopšte u to bolan. Dobro, dobro, ne otvarajte rad. Dobro, glavno, znači, e, Ezan ili Kamet, e, koji je u skraćenoj verziji onom jednom kako došlo, vi ćemo, ovaj, zanimljivo doći da u komentaru ovih hadisa, doći na to ovaj, oblik učenja i kamet, onaj skraćeni, produženi, što je došlo. Govorit ćemo o tebi, inšala. E, znači, u osnovi Ezan sadrži stvari koji su vezan za, za akidu, znači, o tome. Zato govori o postojanju Allahđešanu, o dva šehadeta, o negiranju širka, o pozivanju na spas, a to je na namaz, I na kraju završava jel opet sa, sa izgovaranjem uh, e, kelimetu tevhida, la ilaha illallah i tako dalje. Znači uh, uh, zbog toga pa ovo znači se vraća na težinu toga ovaj ovu grešku što imamo kod nas i na drugim mjestima gdje se pušta ezan preko kaseta i pusti se. Znači to to je ibadet poseban, uči ga osoba, ima svoje propise, ima svoje ovaj uh, sunnete koji su vezani za tu uh, ruknove i, i, i šartove ezana a onda ti dođeš, snimiš na CD-u ili na, i pustiš i odučiti neko koje je snimio prije neko određeno vrijeme. A, što samo s tih strani nije, nije spojilo, jer je ezan i ibadet. Znači, ibadet kao što je namaz ibadet. Dobro. Uh, mi znamo sjećati, mi smo već prošli na hadis, radili smo na hadisu kojem je došlo na ujalem nas nasu, kad bi ljudi znali ma finni daju safi levet uh, kolika je vrijednost u pozivu u ezanu, učenju ezana i u prvom safu uh, Pa i ne bi našli drugo načina ovaj, ko će da uči Ezan, ko će uh, da uđe u prvi saf, osim kaže da, da izvlače, uradili bi uh, to, trebali, trebali bi izvlačiti da, da dobiju tu. A mi znamo danas kod nas kad se uči Ezan ovaj, da jednim drugima prebacujemo. Uh, neću ti ja, neću ti, haj ti, haj ja, odnosno ova, često vraća možda neko računa da ne uči lijepo, da nema lijep glas i tako dalje. Uglavnom, trebalo bi se u tebe natjecati, znači to, e, da bi, da bi normalno zaslužili tu nagradu koja je došla u, u hadisima koja je spomenuta. Dobro. <clears throat> A, a propisano stezana, ovdje nam ovaj, neće biti spomenuti ti hadisi jer nisu došli u Buhari i Muslimu. Kako je propisan hadis, kako je došlo do toga da vi znate da kad su bili u Medini, eh, propisan zana došlo u Medini, da su tada ovaj, da eh, je poslanik sam sam razgovarao sa shabima šta da urade, kako da obavijesti ljude kada napravi mešid u Medini, poslanikom mešid. Salalam, salam, eh, kako da ljude zovu da, da se zna kada je vrijeme namaza. Na koji način pozivaju? Da li pozivaju sa zvonom, sa puhanjem u rog, to su bili prijedlozi <clears throat> ili nešto drugo, da su ljudi zovu, no, zovu, hajde, haj klanjaj, i tako da, ili nešto slično. Pa je sanjao Abdullah ibn Zaid, sanjao, došlo me u snovima da je sanjao, da ga je, da je došla osoba, polučila ga ezanu. Pa je, i polučila mu te riječi koje se inače sad uči ezanu. Pa je on došao, pa da je Abdullah ibn Zaid došao poslanik sa Anselem i rekao, šta je sanjao i šta mu je došlo u snovima. Baš u snovima to je došlo. Hoćemo raditi ovo, hoćemo ono. I on rekao, nemo, uč, proučite to. Pozivajte ljude na namaz na takav, na takav način. Ti, inače, ovi hadisi koji govorimo, ne su spomenuti u knjizi Bodlugu Maram i doći na to, inšela, kad budem raditi tu knjigu. Uh, I da je poslani sada odgovorio njemu inaha ruja haq. Kaže, to su uh, snovi istine. Fa'alqih ala Bilal kaže prenesi te snove, prenesi taj jezan učenje jezana Bilalu li enehu rafiu saft ili ili urivajto enda minke sauten. Kaže prenesi ga Bilalu jer kaže on je kaže jači je glasa od tebe. E, urivajto dalje dalje mu dopire njegov glas kada uči. I zato je znači odlazi za naučio Bilal i Bilal je učio ezan. I tako znači došlo došlo do propisivanja učenja ezana. A onda imamo ovdje hadis mutafekon alihi prvi od Enesa, Enes ibn Malik radijallahu anhuma, ovdje koje spominjete u Mletu Lahkam, kale umire Bilalun en ješfa al edane o jutir el Naređeno je Bilalu en ješfa al edan, da uči ezan u parnom obliku, parnom ponavljanju riječi i rečenica. O jutir el ikame, a da uči ikamet u neparnom izgovaranju e, rečenice riječi koje se uči. I ovaj znači hadis je osnova po tom pitanju, a vidjećemo ćemo, jel, a vidjet razilaženje učenjaka oko toga kako se uči. E, uglavnom, o čemu se, ovde e, e, o čemu se radi, umir Bilal, ono ovdje se misli, znači, umir Bilal, znači, naređeno, komu je naredio, da se ovde e, misli, znači, da mu je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, inače, ovo je poznato pitanje ovaj, iz usul kod učenjaka, šta znači kada dođe u hadisu, naređeno nam je, naređeno mu je, ili tako dalje. Da li, to, da, da li to znači isto kao došlo u hadisu, naredio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam da se uradi to i to. Ima isto značenje, ima drugačije značenje i tako dalje. Znači, da li ima značenje raf'a bil marfu'a, kao, kao da je to direktno naredio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ili je to razumijevanje poimanja ashaba koji prenosi. Uglavnom, ovaj... Uh, velika skupina učenjaka iz usuli uh, iz usula smatraju da je da je ovdje riječ kad kaže naređeno da se tu odnosi na poslanika sallallahu ili na Allaha dželešanu ako se iz konteksta razumije. E dobro, došlo u hadisu znači da uči u parnom uh, da u parnim rečencama spominje dva ili četiri spominje uh, u ezanu da se uči ezan, a u kametu u neparnom broju. E eh, E, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo znači uh, za uh, osobu koja učila ezan u Medini da to bude Bilal da bi ljude pozivao, znači oni koji nisu prisutni, da bi se obavijestili da je stupila namasko vrijeme, ko, kako bi imali vremena da dođu do mešćida, uzmu abdes, pripreme se da namaz ili presvuku i tome slično. Uh, Znači, i došli u hadisu, znači da je ezan, da se ezan učri mesna mesna, u parnom broju, dva, četiri. A da se riječi, e, da se kameta uče u neparnom broju, ješfa, e, a to je vitr, znači da se uče u neparnom broju, jedan ili tri, odnosno u slučaju jedan. <clears throat> U načinu, znači, pozivanja na namaz i, ovaj, i obještavanja da počeo namaz. E, sad po ovom pitanju, znači, imamo, ovdje je naveo Abdullah Besam, kaže, različ se učenjaci, fi hukmel edani u lekameti, htelef ulema, različ su učenjaci oko propisa učenja ezana i ikameta. A onda se razilaze oko toga, fi sifet ili edan. Uh, e, sifet znači forma, oblik, ezana i kameta, kako se uči, da li se uči 2-4, eh, odnosno i kamet, da li se uči, eh, ponavlja, kao, kao što, da li se kamet uči kao što se uči ezan i tako dalje, poznato razilaženje, jer imamo i hadise u tom kontekstu, pa ću tu spomenuti, eh, a onda imamo i poznato razilaženje, treća stvar, takozvani terđiul ezan, terđiul ezan, a to je da se, da se spominje ovaj, e, šehadet koji se spominje da se, da se uči ovaj, u sebi, ili, ili e, poluglasno e, prije nego što se izgovori e, glasno e, dva, e, dva puta, odnosno da ispadne četiri puta da se izgovara u sebi četiri puta na glas i tako dalje. Govorit o tim meselama i razilažimo činjaka oko toga. Što se tiče propisa Ezana i Kameta, s time ćemo završiti pa ćemo prekin. E, što se tiče znači, propisa učenja Ezana i Kameta, imamo dva poznata stava učenjaka prvi stav učenjaka na čemu su ovaj na čemu je na čemu su skupina velika skupina učenjaka a to je da je da su ezan i kamet odnosno prvenstveno ezan ovdje bitan da su uh, uh, vađibani al kifaje da su vađibi ali takozvani fard kifaje šta znači fard kifaje i to li riđal fard kifaje znači muškarcima fard kifaje znači ako znači da mora neko da prouči jezan. Kad neko prouči jezan, spada grijeh i odgovornost sa drugih. Znači, muslimanima je fard ki da uče jezan i kamet. Uh, a u stvari to ona govori, vidjet i drugi stav koji kaže da je to sunet, a ne vađib. Ovaj, to ukazuje znači da osoba koja klanja namaz bez učenja za ne kamete, da namaz potpuno ispravan. Znači, da je potpuno ispravan. E sad ostaje to da li ima griha ili nema griha. Da li je zostavio, e, znači povijem koji kaže da je sunet, Znači, izostavio sunete. Oni koji kažu da je vađib, oni e, misli se ezan učenje zana vađib, znači prvenstveno učenje u džamijama, a onda ako se klanja u džematu i ako se klanja u džematu i van džamije, ako je skupina neka nekom mjestu i tako dalje. Uglavnom, znači, ova prva skupina učenjaka kažu da je vađib, fartki kifaje, uh, E, na tom stavu su i na Hanbelijski mezheb e, i učenjac, skupno učenjaka iz Malikijskog šafijskog mezheba i mnogi drugi pojedinačno. Jel? Šta je njima dokaz da je vađib, kaže hadis od Malik jednog koji će najvratnije doći nam, kaže da je on rekao uh, dvojici od ashaba, feliu edin lekum ehadukum, ili više njih bilo, zavis koji rivajet, kaže neka, neka vam neko od vas prouči ezan. Kaže ovdje u hadisu došlo nared, u nared, hadis je došlo u naredbodavnoj formi. Naređeno je da jedan od njih prouči ezan. A naredba kaže, ukazuje da je važb, i kaže ovaj vađiv je specičan samo za muškarce, ne odnosi se na žene. E, čak imamo hadis koji bilježi Beheka Abdullah ibn Omera sa, uh, sa kojim su učenjaci neki ucinili da je vredostojno. Lisa ala nisa ezanu vala ikame. Nije na ženama da uči ezan i ikamet. Niti ezan, niti ikamet. Zašto nije na žena uči ezan i ikamet? Zato što u osnovi znači na njima da uh, da stišaju svoj glas, da se sakriju, da sakriju i svoje tijelo, i svoje ponašanje i sve. E, žene u osnovi nisu one koje klanjaju džematu i tako dalje. Dobro. Druga skupina učenjaka smatra da je učenje za nekamete da, da je to sunet, a da ne, ne da je vađb. Na tome su hanefije i šafije. <clears throat> S čime to dokazuju? Kaže, dokaze zato, kaže što je, što je poslanik sallallahu alim sallam u, na Muzelifi. U noći na Muzelifi kada su bili, kaže lem ju edin vojnema eqame faqat. Kaže, poslanik sa namuzelifi kaže, nije naredio se uči ezan nego je samo proučen i kamet. Kaže, da je bio važib naredio da se uči ezan Međutim, ovdje po pitanju ovog, znači imamo hadisku bilježbu Buharija, svom sa ih obdolaj Mesuda da je poslanik sa namuzelifi bio da je proučio da je proučio, da je proučio, da je proučen, e, pogotovo hadis, znači od, od Džabira, koji vidiš muslim u svom sahiju, da je proučio jeza, jedan ezan i dva ikameta. Ed, jedan ezan, a onda ikamet za, za oba dva rašna namaza, mislim, na akšan na jaciju koju sklanja nam u sedfi. <clears throat> Uglavnom, Znači ovo su ta dva stava znači učenjaka. Jedni kažu da je fartki kifaj učenje za neka ameta, drugi kažu da je, to, da je sunet. Da je sunet, znači da je sunet potvrđeni sunet koji treba učiti ovaj, a ako se izostavi, znači nema grijeha. A po ima gore, znači ako bi svi muslimani izostavili jednom mjestu gdje inače klanjaju, niko ne bi proučio ezan, da su onda svi imaju grijeh iz izostavljanja eh, učenja ezana. Svi jedno klanjali u džami ili mešidu ili klanjali svako za sebe. E, a što se tiče ezana, kao što spominju mnogi učenjaci, a, eh, kažu, a, eh, bez obzira i oni koji kažu da je sunet učiti ezan i kamet, Kaže, idha tefeqa ehlu beledin ala terkihi kutilu. Kada se složi jedna, jedna, sku, uh, jedna skupina ljudi iz nekog mjesta da ostave učenje ezana i, i, i kameta, kaže, kutilu. Treba, znači, povede se borba protiv njih. Rat. Ne džihad, nego rat. E, zašto kažem džihad, znači ovo, ovo naglašaj, znači kada je borba među muslimanima, sukob među muslimanima ratuju, to se, to se naziva qital u šarijeskim tekstovima i to je ispravno znači. qital znači borba, ratovanje, bespravno, neko u pravo njih, neko nije u pravu i nije dozvoljeno ratuju, ali eto ratuju. A kad se bore muslimani protiv kafira to se naziva džihad. Borba e, muslimana protiv keafira, svijedno napad napad keafiri muslimane ili muslimani kafir nije bitno, to se naziva džihadom. A ono, ono borba među muslimanima se ne naziva džihad osim kad kada ovi jedni druge protekfire pa i smatraju kafirima onda je to za njih džihad jel? a to je sad druga priča imali pravo da je protekfir ili nemaju su pravo ili nisu pravo jel? dobro, znači e, kao što prenosi od šef Zlajmin Temije u svojih, e, prenosi sa od njega u mnogim knjigama a i drugi učenjaka, da ne navodim, glavnom kaže, ako se složi neko, e, muslimani nekog mjesta da ostave vezani kamet, kaže, onda se bori protiv njih. E, a, o čemu je onda riječ ovdje, kako onda može biti razilaženje između, ovi kažu sunet, ovi kažu važib, a, o, o, a obe grupe su e, složene da se da onaj ko ostavi, da se bori protiv toga. Zato što je Ezan i Kame što su obilježe Islama. To je pojenta. Znači, kad kaže, znači, oni su obilježi Islama, a kao obilježi Islama nije dozvoljeno da se, da se ostavi, da se napusti. Pogotovo, znači, ko se, e, ako se neko složi na ostavljanju nečeg čak, znači, to su čači zagrašavali. Znači, Znači, kad kaže nešto da je sunet, pa se neko, na nekom mjestu ljudi složi da taj sunet neće ostavljati da ga ne radi po njemu. Mada su ovo više teorijski stvari, u praksi to rijetko se dešava tako. E, iako osoba za ostavljanje suneta pojedinačno nema grijeha ako ga ne radi, ali ako se složi određena skupina da, taj sunet neće da radi, e, se on se vraća što neće da radi, što nije od islama ili iz određen razloga i tako dalje, ovaj, to je tema za sebe. Uglavnom, ovaj, e, navodi ovo, ovaj e, to da e, otkud ima tu kolizije između toga zašto učenjaci kažu da je učenje e, oni koji kažu da je učenje za neka ameta sunnet odnosno koga znači koga uči ima fadl koga ne uči nema nema kaznu zato onaj a onda kaže jel koga ko, ko se složi na tome da treba ga ostaviti onda se bori protiv njega povede se borba protiv njega E, to iz tog razloga jel ovaj kako kažem tebe ema men zame enahu sunnetun la ithme alihi ta, la ithme la tarike fekad ahte kaže onaj ko misli kad kaže da je da su vezani kamet sunnet da nema grijeha u ostavljanju njega kaže taj pogriješio ima grijeha ako se složi na tome da ga ne treba učiti da ga neće da uči dobro a to spominju i za sunnete potvrđen sunnet za namaze i tako dalje i uh, ovdje ćemo prekin pa ćemo onda nastaviti dalje oko jer ovdje traži više priče oko govora o E, formi i opisu ezana i kameta kako se uči na koji način se uči. Svanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Andalusan Andalusan Andalusan